Egunon deneri gaur pozik naiz Danemarkako artista batek erresidentzia artistiko bat egiten duelako muskildin. Euskal Herrian zer nahi etxe, borda, eraikin, hotel edo ostatu zahar utxak badira. Baina duela guti gora bera urte bat, muskildi eta herri inguruetako gazte batzuk, hotela huts bati bizi berri bat emateko aukera ukan dute. Siste zaharra izeneko lekuan, festivalatikiak eta irresidentzia artistikoak antolatzen dira. Asteuntan Danemarkako artisti, artista gazte bat bada. Bere antzerki edo performantza sorkuntza berria lantzen du amaregunez, eta aste azkenean, apirilaren hogeian, zazpietan, ikusgarri tipi bat emanen du bere sorkuntzaren, sorkuntzaren, markatu, prozesuaren parte bat presentatuko du siste zaharan. Nire ustez, probosamen bikaina da Euskal Herri kanpoko artista gazte bati bere lana garatzea eta erakustea muskildin. Olako proposamenak irian dietatik kanpo oso gutzi dira. Ikuspundu eta kultura desberdinak Euskal Herriko herri tipiekin nahastea aberastasun kultural handia da. Gai birriekin ez bultzatzen aldira eta formatu artistiko desberdinek emengo artisten eksperimentazioa pusatzen aldituzte. Espero dut zinez olako leku gehiago idekiko direla Euskal Herrian zehar, irabazteko sederik gabekoak noski, kulturari eta kuriositateari leku handiago eta desberdinagoak izanen direla espero dut. Orduan orain hasteko zatozte esiste zaharera, deskubritzera, ton izeneko artistaren lana, eta azkenean ba, leku huts baten jabe batek entzuten banau, eta interesatua bada olako proiektuekin dudarik gabe keinu bat ideiak eta motivazio handiko gazte hainitz gira hemen, eta falta zaiguena hainitzetan da leku bat lan egiteko. Mil esker eta izan